Pero espeche politika intzaliak erailako zerrenda bentean beste bat gehiago da. Espeche politika intzaliak Madrilek eta Parisek euskal preso politikoen aurka erabiltzen dute. Presoen zuntzipen individua da eta kolektiboa bilatzen duen politika kriminala da.